muterere ibijyanye n'igihugu cyanyu namwe uwo muganda kugira turabe icyo ushobora gufasha kino gihugu muti uno munsi tuza kugaruka kuki uno musi turugurura imirongo kugira tubahe akanya namwe mugire icyo mushikirije mutubwire aho muhagaze nuko mwiyumva inyuma y'aho mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero nkuru nziza ashikirije ijambo kuri uyu wandwi kwezi kwa ruhenshi na cyane akaba yari yahejeje gushira umukono kubwirizwa nshingiro rishasha rizogenga kino gihugu gihugu cyacu hari muri komine ya bugendana intara ya gitega umwanya uza kuba gwanyu mukanya ndabibutsa yuko Eric Uwimana ari we aza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro akaba ari Medar niyo nkuru reka nongere kuba ikazi reka tudatebye dukurikire president Pierre Nkuru nziza hari kuwa kuno kwezi kwa ruhenshi yishimikije eh, intsinzi bari baherekejeje kuronka ku n'ijambo yashikirije kuwa mirongo ibiri myandagaro umwaka wa bibiri na cumi na gatanu aho yashikiriza yuko ikiringo ciwe icyo gihe ari icya reka dukurikire rero perezida Pierre Nkurunziza ahejeje eh, gushira umukono kwibwirizwa shingiro rishasha barundi barurekazi inshuti z'uburundi umukuru w'igihugu imbere y'uko ashyikirizwa icese amabanga yo kurongora igihugu aragira ko azokubahiriza ibwirizwa shingiro mu ngingo zaryo zose mu ibwirizwa shingiro byahahora ari naryo twaraye twisunze kuba birenga imyandagaro intsinzi twaronse muri aya matora ikaba rero ari iy'abarundi bose baba abadutoye n'abatadutoye mbere n'abanyamahanga baba mu burundi cyangwa zoza mu burundi twiyemeje kubahiriza ingingo za sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku bijanye na kino kiringo ca nyuma mwaraye mutwongeye cemejwe na sentare y'afurika y'ubuseruko ni akarangamutima ku bagumyabanga ndetse no ku barundi biyubashye kamboneza mu mugambwe cndfdd ntabwo mamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa bibiri na mirongo ibiri muri iyo ntumbero dusabye abarundi amahanga n'amakungu ko butosubira gusamazwa no kugwa mu mitego y'abatanga insiguro zitari zo ku bijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu cy’uburundi ahari uno munsi ndetse no kuri rino bwirizwa shingiro duteye ko igikumo uno munsi uwifuza kwigira kure ibinyoma n'ibihuha yogisomera mubimenye neza ku buno munsi abihana bihane iri bwirizwa shingiro ntiryawunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha iri bwirizwa shingiro ryanyanyuriwe ineza iteka itekande n'akazoza keza k'uburundi na bene burundi kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose uzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa bibiri na mirongo ibiri ni nabyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cyacu no giteramira gushika ku iherezo ryanje nga ku isi iyi ngingo y'integuro nziza y'imana mushobora byose ku gihugu cyacu ku barundi bose uwo rero umuhejeje gutega abiri akaba ari umukuru w'igihugu petero nkuru nziza hari ku igenekezo rya ukwezi kwa ruhenshi uno mwaka mwumvise ibyo yashikirije ku bijyanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu no ku na wene kukwitoza mu kiringo nk'uko byagiye biravugwa aho yamenyesheje uko ikiringo ciwe kizorangira no mwaka umwaka wa 2020 ariko hari impari nyinshi zagiye mu barundi batari bike batari bake haba abanyepolitike abari mu gihugu canke hanze y'igihugu bamwe bati ko bari gutahura kumbure ibyo umukuru w'igihugu yavuze bitahuye nabi abandi bakabiha insiguro zitandukanye Radio isanganiro ikaba yararondeye umuvugizi wa perezida Pierre Nkurunziza kugira agire nawe icyo avuze icyo abwiye abarundi ku bijyanye n'ijambo mukuru w'igihugu yarahejeje gushikiriza ni jean claude karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu akaba yari yakuwe na evariste nzikobanyanka naho uh, hari abantu bamwe kumbure barabitegera ariko bakigira batabitegera nta kintu na kimwe mukuru w'igihugu yavuze kitumvikana mu ijambo yashikirije ku igenekerezo ruheshi mu ntara ya muri komine ya bugenera mu ntara ya gitega yaramenyesheje abarundi n'amakungu y'uko ikiringo ciwe nibaza yuko ni umwizigigwa ibyo amaze kutubwira ko akora arabikora buryo ko abana bazovugwa ku buntu abakenyezi bibungenze bakavugwa ku buntu abana batari imyaka itanu yarabivuze arabikora ibyo nibaza ko byari bigoye cyane gusunjira yadushikirije ko yakoze ibyo n'ibindi azobikora ariko rero eh, bwirizwa nshingiro rishasha nta hamwe ribuza eh, mukuru w'igihugu petero nkuru nziza gusubira kwitoza egome bwirizwa shingiro riramuha uburenganzira nk'abandi barundi bose gusubira kwitoza ariko ntirimutegeka ibyo rero byumvikane neza yuko arabasaba imbabazi hanyuma akabafasha kuko mu bagumyabanga bahari imiliyoni n'imiliyoni barashobora kurondera umusubirizi aho nta bwoba abarundi bogira ubu rero muhejeje kumva mu kanya hakaba ari jean claude eh, karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu rero urubuga rukaba rwuguruwe kuri mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu biri na kabiri biri na kane 666 ubusa kabiri canke biri na kabiri biri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama amajana 250 n'indwi nibutsa ko ari mwebwe abarundi muri mu mahanga mwebwe muri hanze y'igihugu uko uno musi twabahaye ijambo kugira namwe mugire icyo mushikirije na cyane cyane inyuma uh, y'ijambo mwumvise umukuru w'igihugu yashikirije ku wa uno mwaka hari muri komine ya bugendana intara ya gitega ku bijyanye na kazoza kiwe na cyane cyane uh, mu kwitoza uh, mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ikamwumvise n'isiguro umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe ne yatanze rero aka kajyo ni akanyu namwe barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe kumbure mugire icyo mushikiriza kuri no ngingo mwaba mwayakiriye gute bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu canke, irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine gatatu na mirongo itatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ni ukuri eh, ati murakoze cyane ko mwaciye mutwibuka mukadushyiriraho iki kiganiro natwe kugira ngo nk'abarundi baba hanze y'uburundi tugira icyo tugishikirije ko mhm. eh, ibyo umukuru w'igihugu yashyikirije muri rusange eh, birahambaye kubera ko jewe ku ruhande rwanjye uko ndabitahura mbere icyo kiringo kirateza ibibazo byinshi imyaka itatu iraheze mm-hmm. eh, ni ukuvuga ko ibwirizwa shingiro ryari rihari icyo gihe Eh? Mhm. Mhm. Eh, riva mu masezerano ya Arusha ryavuga ko umuntu adashobora kurenza ibiringo bibiri ku butegetsi mhm. hanyuma rero impari zirahaba gushikaho abantu batumvikana bibyara ingorane nyinshi eh, harabura umutima wo gufata bene iyo ngingo umuntu nibura afatiye ku ico kuko nk'uko namaje nkunda guhanura abanyapolitike b'iwacu nubwo ikiringo waba watorewe washaka wowe ukirekurwa n'amategeko kumbure ukabona hari ibitagenda neza kubera kumbure bigaragara ko hari nko gutungwa agatoke icyo kiringo urashobora no kugihemba ukagira iki ugakinjura mu guha amahirwe igihugu kugira ngo cyitunganye kuko muri rusange ahantu hamaze gutsimbatara demokarasi ibyo birashika n'ibisanzwe Mm. hanyuma rero nkaca nibaza ati none byoba babiza guti ingene umuntu hava avuga ko atazosubira kwitoza inyuma yo guhindura ibwirizwa shingiro byanamuzibira kwitoza ibiringo birenga bibiri ariko uno munsi iryo yahinduye yarahejeje guterako igikumuryo ritabimubuza mhm. jewe rero mugabo mwumvise yuko yagarutse inyuma eh. nimba mwatanguranye natwe mwumvise ko yagarutse avuga inyuma y'insinzi eh, hari kwa mirongo myandagaro imyandagaro na cumi na gatanu aho yashikiriza yuko ari ikiringo cyiwe cya nyuma uno munsi naho ku itariki ya ndwi ukwezi kwa ruheshi uno mwaka akabashikirije yuko atazokwivuguruza azoguma ku ijambo yavuze ego nanjye nibyo nanashikirije navuze ati ibyo yavuze umuntu muri rusange ufata bijya yavuze kuko nubwo byose ikadahindura abantu bazoba bumvishije ibyo yavuze icyo gihe nibyo bazogaruka bakavuga bati niwumvirize bimwe bavuga ariko nkibuka ko mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru eh, mu ntara ya kayanza yaravuze yuko igihe abanyagihugu bobimusaba eh, atubahemukira. Eh, urumva rero nkaca nibaza ati mbega byogenda gute nk'igihe ejo abanyagihugu byoshika nk'uko twama twabibonye abakuru b'ibihugu ba afurika kenshi barakunda kubyishimikiza mu kuvuga ko abanyagihugu aribo babasabye kutagenda icyo kibazo mbega mama byoca bigenda gute Ernest Kamatari ah, hanyuma nimba twatanguranywe ikiganiro wumvise umuvugizi w'umukuru w'igihugu yishuye kuri icyo kibazo ego yabyishyuye mbere nagira ndamushimira aho ari hose kubera ntimuri kumwe ngaho mhm. e, numvishije ingene yagiye arashikiriza no ku ijwi rya amerika ejo yaratsindagiye rwose mbere we amera nk'ubihinyanyura rwose arabitomora yerekana neza ko umukuru w'igihugu ibyo yavuze biva ku mutima mbere bikananyereka yuko ahubwo nawe mu mutima wiwe ashobora kumbure kuba icyo yari agifise ko yokimuhanuye kumbure akaba yabuze gusa aho yobica ibyo ni byiza mugabe ivyo ni wowe ubivuze ivyo ni wowe ubivuze kumbe n'ukuntu uwamutahuye eh, nakubwiye ntari ngaha mugabo mwarumvise ko yavuganye ku telefone na mugenzi wacu hano ku radio ah, reka ntumuvugire ivyo kumbure yiyumvira mugabo ushikirize we cyumviro cyawe eh oya sindamuvuge ndiko ndagaragaza gutahura gusa uko yabivuze je ndiko ndamwumviriza mhm. yarabivuze arabinonosora mu rundi kuko ibintu vyavuzwe biba umuntu ntushobora kumubeshera ikibi no kubeshera umuntu ivyo mm. mugana we yarabitsindagiye urabona ko vyari byose nawe ko mu mutima ico yakimwipfuriza ico je novuga ni nko kumushimira gusa mhm. hanyuma kuko iyo ni ntumbero narumvishije sinzi ko kumbure ayo makuru namwe yabashikiriye ubwo rwandiko mwarubonye rw'umushikiranganji ah, uwitwa Didier Yendezi w'ububirigi aho yashimagije ijambo rya Petero Nkurunziza avuga ko ari intambwe nziza mhm. mwarumvise yuko yasabye amakungu gufasha uburundi n'ababufasha kurushirizaho nakamu yateye amakungu eh, kumbure n'uwo mushikiranganje nawe aca dufate eh. uko yari yishuye kukamu mukuru w'igihugu yari yatanze ego na ego kubera kwako kamo kandi urabibona muri rusange bigenze uko biba biri nubwo bidahindura ikintu kinini urabye ibintu bimaze kushika mu gihugu mugabo urumva ibari yindi ntambwe yo guha muri rusange igihugu mhm. cyo gituma mvuga nti ku kiyumviro canje mbona umengo umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ntiyari kugeza aho gusa mhm. ahubwo nubwo hatararengerana mm. yaba nk'uwundi nk'uyu munsi ngo aca dukundira yongereho n'ikindi kandi nk'ubu ngo ace atanga nk'imihoho intwaro rusange na demokarasi byotsimbatara mu gihugu ni byiza ko abantu bahanurana e, kandi burya kumva impanuro ni byiza kubera rega twese tuhari ku nyungu z'igihugu cyacu ntituhari gusa kugira ngo abantu baje ku butegetsi babugumeko ariko muri rusange Eh, Ernest Kamatari Ernest Kamatari uri kurankurikiraga Kamatari Ernest Kamatari nituriko du twahagaze ku ijambo yashikirije hama je ndashima ivyumviro byanyu ariko numva muri ko muragenda kure muja kure ni uh, eh, cacu mhm. ni ibintu rero bisanzwe muri demokarasi demokarasi yatimbataye mhm. si ngombwa ko abantu barinda wanashaka kumara ibiringo n'ubwo ibiringo byoba babirekuriwe iyo habaye ingorane habaho ugutanga imihoho kw'intwaro cyangwa hakabaho izindi ngingo kugira ngo habeho guha amahirwe igihugu urabye rero n'uno munsi Burundi buracari muri situation yatewe n'ikiringo ca gatatu none munsi bihano biriho abantu barapfa abantu barahugunda urakoze cyane uwo mutima habaye kugira ngo habeho guha amahirwe igihugu yodukundira agacakurikizaho iryo tanga ry'imihoho kuko ibi mvuga ndabivuga nzi neza ko atana kimwe bitwara muri demokarasi ibyo bisanzwe urakoze cyane natwe turagushimiye turi muri demokarasi urakoze ku cyumviro cyawe kamatari reka tuve muri australia dukubitire muri amerika ya arizona twakire samuel ndagijimana nawe sangwe ikaze mu kiganiro karadiridimba murakoze aha ndazi ko namwe twatanguranywe musanzwe muri umukunzi wa kino kiganiro duga ku ijambo ntarinze kubicisha kumbura amajambo ego uh, jewe nagomba ashima ubwa mbere ingene mudahengeshanya guha ijambo abarundi bari hanze nabyo abagisha batereye mu kiganiro mhm. hanyuma uh, nk'uko abandi babyakiriye uh, nk'umuntu kandi yanose by'imibano mhm. nuvuga neza yuko ijambo ryarashikije abanyakubahwa nyacubahiro mu w'igihugu petero nziza ari ijambo ryiza cyane Mhm. kandi ari jambo rishobora kugira icyo ritanze hamwe ryo jambo ngero nk'uko yarishikirije mhm. iyo rero yoba ari intsinzi ikomeye muri demokarasi no mu by'umubano mhm. ah, w'abarundi ibijyanye eh, no kuja mu ngiro ibijyanye no kujya mu ngiro mwumvise umuvugizi w'umukuru w'igihugu icyo yashikirije hanyuma kandi ah, akaba ari intambwe mu by'umubano w'abarundi urabona yuko ibyo abantu kumbure benshi bavuga cyane bakorera ko ari byo by'ikiringo nyine mhm. urabona ko havuzwe na byinshi nk'uko umukuru w'igihugu nyine yabivuze benshi bumva bari bazi yuko ibyo bintu biba kugira ngo umukuru w'igihugu yongere kwandanya yitoza urumva rero yoba ari intambwe ikomeye cyane kandi urumva neza yuko uh, ndizigira neza yuko uh, impunzi zose zoca zitahuka uh, nk'uko kumbure benshi bagiye barabishikiriza yoba ari intambwe ikomeye kumbure uba ari icyizere yuko umukuru w'igihugu by'ukuri ari umuntu akunda igihugu kandi agomba ko abarundi banywana kandi bagatera imbere iyo bari intambwe rero none dushitse ko mu Burundi Samuel ku bwanyu izo mpunzi zoba zataye izabo kubera umukuru w'igihugu oya icyo nuvuga ni uko guhunga uraza abantu bose bahunze bahunga ibintu bitandukanye mhm. kandi hariho n'abahunga ibihuha eh, mu gihe rero eh, ibyo bahunze ibyo bitwa ko bahunga ibirimbo urumva bitakibaye bitakibaye ibiringo ni ukuvuga abitwa ko bahunze ikiringo urumva baca batahuka none ah, abaru kuvuga yuko abahunze bose urumva umwe wese arafise igituma ahunga umwe wese arafise igituma agenda urazi ko abarundi bose batahunze bamwe bari mu burundi barabayeho muga hari abari inyuma y'igihugu abari inyuma y'igihugu rero hari abavuga ati twe twahunze ikiringo cya gatatu eh, mu gihe rero urumva baguma bavuga bati kumbure bya eh, birimbo bya biringo urumva nibaza yuko yoba ari intambwe ikomeye nta kintu cyotuma rero nicyo turavuze ntiyo ari insinzi ikomeye cyane eh, kumbure mu by'umubano ah, muri rusange je nibaza yuko oh, tugerageje kuraba nyine ijambo umukuru w'igihugu yarishikirije mm-hmm. n'ikiringo yarishikirijemo mm-hmm. ah, kwari kugira ngo atange umuco cyangwa aho icyizere abarundi ko kazoza ari keza mm-hmm. ah, kumbura ibyo abantu bavuga wewe atari byo ariko arakorera hanyuma rero kuvuga yuko ngo bamwizigiye bamwizigiye kandi urumva wenyine yabivuze yuko umugabo ah, yihindukiza mu kirago akihindukiza mu ijambo Mhm. nibaza yuko iyo mvugo wenyine yakoresheje ari imvugo ikomeye cyane twe turizige yuko ibyo yavuze ari ibintu nkoramutima ah, kwizigirwa ah, ni se abarundi boguma bamwizigira bamwizigira nicyo gituma urumva ibyo biringo kumva urengera ngo wenyine avuga ati twaravuze ko ikingo cyacu kizorangira kizogarukira ngaha ni kugira ngo akizere abo bantu ubundi bwo burazi ko ni umukuru w'igihugu akundwa cyane eh, kuvuga yuko rero ibiringo byoguma bibandanya nibaza yuko abantu baguma bamwizigira bakamutora ariko we nyine ubwiwe nka sebarundi nk'umuntu akunda igihugu yaravuze yuko azoguma agikorera yaravuze yuko azoguma afasha kandi agashyigikira n'uwo wese azotorwa rero ibyo twiyumvira ngo jene baza yuko muri rusange ah, ah, iyo umushinga ntahe canke uri ahantu ushobora gufata ingingo imbere y'uko umuntu yitoza ko umukuru w'igihugu Eh, hariho ingingo wenyine ubwiwe yifatira ubwa mbere nicyo gituma rero nibaza yuko ibyo yavuze ubwa mbere ari ingingo wenyine yifatiye ubwiwe arabye kumbura ibihe yaciyemo n'aho ibintu bigeze n'icyo byotanga n'akamaro kabyo kandi nk'uko yabivuze yuko ari mboneza nibaza yuko mm-hmm. nibaza rero yuko ingingo yafashe ariwe yayifatiye kandi atawundi muntu yomutamika ijambo cyangwa ngo amuremere rero turamuzi nyine cyubahiro nkunziza ah, ni umuntu ku by'ukuri ujunjira n'ijambo kandi ah, adatamika ijambo nibaza rero yuko nta byo kumuremera nta byo kuvuga ngo bazomuremera gusa Ah, nta kintu na kimwe uno munsi kuvuga ngo ngo habaye imviriningo kugira ngo ibintu bihinduke nibaza rero yuko urakoze cyane Samuel reka kubaze akabazo nubwo katajanye cyane na kino kiganiro ariko kari muri context tuko turavuga ejo na ejo nk'umukuru nk'umukuru w'igihugu yotwemerera tukamutumira muri kino kiganiro ku bijyanye na kino kibazo n'iri jambo yashikirije ku n'ikiringo ntigikiwe wumva wo mwibariza bakakuremera mubona muto kwemerera kumure abagumya banga ko mubandanya mubu mukuru w'igihugu mhm. mubona ibyo bintu mwobyemera ni ukuvuga rero mubaza icyo muri ariko murambaza kumbura ngira ngo yoheza akabyishyura ariko nibaza yuko by'ukuri n'umuvugizi we yarabivuze twizigire ko udashobora kubakira ku bintu byo kwiyumvira kuko umukuru w'igihugu yarabivuze ko turabizi neza yuko eh, itegeko rihari uno munsi yuko yemerewe gutwara kandi mhm. mugabo ibyo yavuze mm. rero nta mpamvu yuko ndumvirije uko abatangiye kuvuga nk'ujya yatangiye kuvuga ubwa mbere mhm. si ukuvuga ngo nshaka nko kumugiza cyangwa kuvuga mugabo yashatse kujya kumuvugira no kwiyumvira ibyo yoba atavuze rero mhm. nibaza yuko ibyo yavuze bitomoye kandi bishobora kutajya mu byo atavuze bazi yuko umukuru w'igihugu n'umuntu umushinga ntahe kandi yaravuze yuko umugabo eh, ashobora kwihindura mu kirago umugabo ku ijambo adashobora guhinduka hmm. rero ibyo yavuze yarabivuze kandi birumvikana neza yuko atazosongera atazosubira kwitoza rero ibyo oye jewe ndarabimushimiye cyane hmm. eh, ntavuze yuko n'ubwo yo kwitoza ndo kuko jewe mu bisanzwe hari abantu benshi b'abarundi bashaka kwama barashyira igihugu eh, konona izina ry'igihugu nabi kuko jewe ntabwo ndi mu bintu cyane byo mu migambwe mugabo mhm. hano aho ndi muri noruveje ndakunze kugenda mu nama zijyanye no guharanira agateka k'uburundi n'izina ry'uburundi hari abantu usanga bako baraharabika izina tugiye mu bazungu n'abarundi duhurira mu nama zitandukanye hano muri oslo usanga ndi umwe mu bantu bagerageza gushyira ko jewe buri mwaka ndaje mu burundi kuko ndi umurundi usanzwe ndafise umuryango ngaho kandi nkaba mfise utuntu tw'udukorwa ndikorera tw'iminsi yose ngaho mu burundi mhm. rero eh, ino hanze hari abantu usanga bagerageza kwerekana yuko mu burundi bishe muntu ahubwo adasohoka abantu badasohoka nta muntu avuga ataki mugabo jewe igihe cyose ndama mu burundi ndama mbona igihugu kimeze neza rero hashaka kwereka yuko n'abantu b'abarundi bari hanze batagenda mu burundi bumva gusa ibihuha yuko mu burundi hatagendwa ameze nabi urumva nka bugera karavuga yuko ngo ahubwo n'abanyamakuru nta jambo mufise muvuga muvuga mujugumira mutinya ibyo weje numva yuko tudashobora ari ibinyoma hanyuma rero je nkashimira gusa umukuru w'igihugu ku jambo yavuze ku neza y'abarundi ko umukuru w'igihugu aveho aveho aveho rero jewe mu byo navuga gusa kwa ugushima ibyo yavuze mhm. yuko ari intambwe nini ku neza y'abarundi n'aba bantu birirwa baracafuza izina ry'uburundi bavuga umukuru w'igihugu nabi yuko bogera igihe bakabona yuko Okay murakoze nagomba ubwa mbere nago mashimire umukuru w'igihugu ku ijambo yaraye amaze nk'iminsi itatu adushikirije mhm. eh, yaradushimishije uretse ko gusa bavuga ngo akaryoshye gahora mu itama tuzaguma tumukumbura ariko gusa yaradukoreye ibikorwa byiza abarundi eh, baranywanye abarundi bahora azokorera uburundi ashobora kuzoguma azoguma ari inararibonye azoguma ari umuhuza wacu azoguma ari umuhanuzi wa jambo abarundi tuzoguma tumwitura azoguma ari mboneza igihe cyose kabisa ariko gusa nashimye ijambo yashikirije ni ijambo ryiza ni ijambo ryubaka hama ubu demokarasi biraboneka ko yatsimbataye bose ntihazogire umuntu avuga ngo siyayagiyemo bahora bitwaza ikiringo cya nkuru nziza abandi batinya kwiyamamazanya nawe bavuga ati tugiye kwiyamamazanya nawe ntacyo twohanoba ariko ubu dawe ngira ubu nta gwitwaza kugira go kugati nago tuziyamamaza none gaviane iribwirizwa nshingiro rishasha umukuru w'igihugu yateye ko umukono ntirimubuza kwitoza kandi none abagumyabanga ntibamuremera hari ingorane ntiyasubira kwitoza nk'umukuru w'igihugu we ubibonamwo nubwo yashikirije ko ikiringo cyiwe kizorangirana muri bibiri na mirongo ibiri azokora iyindi mirimo si ngombwa ngo abe perezida hari ibikorwa byinshi azodukorera ashobora kutubera umukuru wa sendedefudede ashobora kutubera umuhanuzi wa jambo mu gihugu cyose ashobora kutubera umuhuza w'abarundi ashobora kutubera umwambasade atuvugira mu bihugu byo hanze hari ubuzi bwinshi azodukorera si ngombwa icy'ubuperezida ariko gusa nk'uko mu ijambo bavuze ngo mwarya bwiza inshingano nshasha bavuze ngo ntabwo bimubuza mhm. ashobora no kuzogaruka mu nyuma urabona no mu burusiya putin aragenda hakaza ujya wundi seregiyo rimba eh, seregiyonde nawe akaza gutyo gutyo nabyone birashoboka ko nta kidashoboka ariko gusa mutama yatubereye umuperezida mwiza ni umuntu yatunwanishije muri make kuva uburundi bwabaho niyo muperezida ategetse mu myaka turi mu kiganiro karadiridimba na kana kaji wabo mwumvise ko no twari twagarutse ku gice gito uh, mu ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'amakungu ku igenekerezo rya nzwi ruhenshi uno mwaka na cyane cyane ku bijyanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu aho yarahejeje gutera umukono kwibwirizwa shingiro rishasha hari muri komine ya bugendana intara nako ibwirizwa shingiro yashize ko umukono mu ntara ya gitega ku mugwa mukuru aho ariko eh, ijambo twabashikirije akaba yarishikirije icyese muri komine ya bugendana intara